Знов над світом сонячне літо, Небо душа розчинена навстіж, сміх без причини не відсутність освіти. Просто у мене радісний настрій.